بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. عبس وتولى أن جاءه الأعمى Yeniga ama kelganligi uchun payg'ambar alayhissalom tarini turdi va yuzini o'rib oldi. وما يدريك لعله يزكى Ey Muhammad, nim bilasan? Balki u sendan olgan ma'rifat bilan gunohlardan poklanishi mumkin. أو يذكر فتنفعه الذكرى yoki vaz nasihat anglab uningdan foydalanishi mumkin. أما من استغنى فأنت له تصدى O'zni iymondan behojat hisoblaydigan odam kelsak, sen uningga yuzlinsan. Ya'ni uningga quloq silib tabliq qilishga ko'ngil bo'lasan. وما عليك ألا يزكى U kufrdan, gunohlardan poklanmasa, sana nima ziyni? وأما من جاءك يسعى وهو يخشى Senden ma'rifat tilab, Allohdan qo'rqqan holda yugurib kelgan kishiga kelsak, فأنت عنه تلهى سن أنه قارماي قويسن كلا إنها تذكرة بنون دينكين أندا قلمغن بو آياتلر وزدور فمن شاء ذكره خالغان آدم أنون دين وز ألدو في صحف مكرمه marfu'atin mutahhara u ya'ni qur'on oyatlari qimmatlik qadri yuqori pok sahifalarga yozilgandir biaydi safara kiromin barara u hurmatlik yaxshi farishtalardan bo'lgan putukchilarning qo'lidadir utilal insanu ma akfarah insonga la'nat bo'lsinki O acab kapır buldu. Min ayyi şeyin halakah. Allah onu nimidin yarattı? Min nutfetin halakahu feqadderah. Allah onu abi menden yarattı. O toluq yaratılıp bolğuça Allah onu bir qancha bosqichlarga bo'lib paydan-pay yaratdi. Ondan uningga mangar yo'lni osonlashtirib berdi. ثم أماته فأقبره Ondan uni vafot qildirdi. Uningga ko'mildigan qabrni barpo qildi. ثم إذا شاء أنشره Ondan Alloh uni xohlagan vaqtda tirildirdi. كلا لما يقض ما أمره Hargiz undaq emas. Yani bu kapır insan tekabburluğudun yansın. O Allah'ın buyurganlarını beca keltürmedi. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ Bu kapır insan özünün yemeksiklerine ibret nezir bilen karısın. اَنَّا صَبَبَنَا الْمَاءَ صَبَّا Biz buluttan zor miktarda yağmur yağdırdık. ثم شققنا الأرض شقا Ondan ziminni ونندن o'simliklarni chiqarish bilan يردق فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا متاعا لكم ولأنعامكم Sizlarning va hayvonlaringlarning manfaatlanishi uchun zaminda ochliqlarni, uzumni, o'tyashlarni, zaytunni, xormini, daraxtlari qo'yiq bog'chilarni, turli mevalarni, o'tcho'plarni o'stirdik. فإذا جاءت الصاخة qiyomatning quloqni g'oz qilg'uday qattiq ovoz kelgan chog'da hamma odam o'z holi bilan bo'lib qoladi يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه O kunda kişi özünün qerindişidən, anısıdan, atısıdan, xotundan və ballarından qaçıdı. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه O kunda har odamning bir holi bo'ludiki, uning boshqalarga qarishiga shu holi yor bermaydi. Wujuhun yawmaidin musfirah Dahikatun mustabshirah O kunda nurg'un yuzlardan nur, kulka va xushal xo'ramliq yig'ib turdi ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة yana bu kunda nurg'un yuzlarni chang to'zon besib ketgan qordab ketgan bo'ludi أولئك هم الكفرة الفجرة bular bo'lsa kofirlardir fojirlardir